Bible Drill, напред, нашиот Джоел, напред на многу во македонски. А, за кошарка се уште имаме време, нели, да, да видите што е А, да кажам кажам два, околу тоа зошто зошто одлучив да зборувам на оваа тема. И зошто имаме настав како што имаме и, и може би да ви откривам од каде произлезе се тоа. Uh, personal Jesus, за, за вас кои што знаете, гледајте музика <laughs> тоа е една, тоа е една песна од еден дел од Шмот и Джони Кеш исто така. Джони Кеш ја ја преработи. Таа е многу интересна песна, значи кога видиме текстот на таа песна, особено мислам дека Джони Кеш обрна внимание на, на една работа, а тоа е дека дека во верзијата на Джони Кеш особено главната идеја беше критика на на едно на едно не, како може да ме речем, лошо, лошо христијанство кое што се практикуваше од некои луѓе, во Америка луѓе кои што излегува на телевизија за да за да бараат и, и кои што вика добрте го екранат за за за за, за да имате здравје. Значи, тоа ке нас хвала Богу не ни такво нешто, да, ама ви дам еден контекст на едно реално суеверие. Значи тоа е суеверие кое што е во во овој случај во една по, посовремена форма. И во тој смисол Тоа го добра како една поедена точка. Како точка во која што би сакал да се сретнат две работи. А тоа е сведоштото кое што новиот завет го има за го има за Бог, го има за Исус, од една страна и од друга страна моето лично доживување и мојот личен живот со со Исус. Значи тие две нешта сакам да ги да ги да, да ги опатиме на некој начин, не да ги опатиме школски, не да ги опфатиме како да кажам, само за да опатиме нешто, туку затоа што ова за мене Ошто ќе зборам, ова се за мене клучни аспекти од Исусовиот живот, кои што мене до ден денеска ме прават да бидам христијан. Значи, не само би аспектите му карактеристики на Исус на оној кој што кој што е основач на христијанството и оној кој што од, од што целото христијанство произлезе. А, во оваа песна на на на Джони Кеш на Депеш Мод како сакате се зборува за еден однос кој што можеме да го окарактеризираме како суеверие однос на, на луѓе кои што доаѓаат пред својот телевизор во нивниот случај, слуша некаква порака за Исус и на крај се замолени да, да, да, да уплатат пари на, модерна одредена жироспектра. Значи, тоа е реално една ситуација која што Џони Кеш особено ја адресира и кој што смета дека дека станува збор за една класична злоупотреба на на верата, на религијата за за, за финансиски цели. Изгажени некоја телевизија, и го живееме со мојата сопруга во Ванкувер во Канада, имаше такви луѓе. Имаше чудаци сега, кои што искачаат на телевизија и кажа, сега допрете го телевизорот и не знам ќе се ќе ви ќе ви се исполни желбите. Ама ама го прав ова за за една за една моја поделна точка заради тоа што ме натера да се вратам на на моето на моите почетоци. Значи кога јас прв почнав да да осознавам за Бог, кога прв почнав да, да малку по малку посериозно да, да, да се прашувам кој е Бог И реално таа слика добивав од луѓето околу мене. Тоа не беше слика во моето семејство, значи дојдем од, од семејство кое што е традиционално христијанско семејство, а, што знаев? Дека постои празник што се вика Великден, постои празник што се вика Божик и некои празници измеѓу. И во, и во тоа мое семејство искрено ќе ви кажам, значи без да бидам премногу критичен, Библијата нули од зајат немаше никаква улога. Значи, апсолутно немаше никаква улога во сликата која што мене ми се креираше за Исус. И оно што јас го знаев, оно што мене оно што го слушав од мојата од моите, не знам, мајка, баба, пошироко семејство дека знаете дека кога некој има здравствен проблем, луѓето ќе моите роднини, без разлика кој ќе отиде во во црква и ќе остави нешто за здравје. Тоа беше некој идеја што има. Значи, знаете дека особено дали е тоа сабота, сабајле, недела, сабајле, ќе отидеше баба ми или мајка ми заедно и, и, ќе останат нешто. Најчесто знаете, значи во, во, во таа наша традиција се се остава зејти, се остава чорапи и, и јас никако искрено не може не може да да, да видам зошто зошто кој е поврзаност, значи никој не ми објасни. Зошто се остават овие нешта и, и, и, и како тоа овие нешта влијат Бог да, да, да одговори на молитвите. Значи, тоа беше една, една голема загадка за мене. И на што бев изложен пошироко, бе, бе некои помали и поголеми правила, кои што ми укажуваа дека, дека, дека со Бог треба да се на некој начин е, пазариш. Ја ќе постам, ти Боже ги ми дадеш, не знам, здравје, ја ќе оставам, ова во црква ќе дам. сум се зарекал да ќе дам нешто во црква, ти ќе ми исполниш молитва и некако Бог го доживав од таа моја рана или релативно рана фаза како некој што со кој што треба да да, да направиш религиозен пазар. Ни малку даваме и, и Бог Бог ни враќа на нас. Таква некоја ситуација. И и оваа моја слика, оваа моја слика на некој начин се а, стана посериозна во еден, во еден момент, се се сетив на 1988 година, а, мојата баба ми кажа, на мене на брат ми кажа, дека дојде Ферген, дека таа би сакала ние да, ние да постиме. Значи тоа беше од нејзина страна упадство. Не беше тоа што силно наметнато, ама ни кажа јас би сакала Никола, јас сум Никола, како што каже Джо, Никола и, брат, и, брати твој сакам да сакам да постите. И тоа што прпа слушна за пост дека дека можам ја тоа да, да го практикувам и ми кажа што ми праша што треба да правам. Вика ти треба во петок и во сабота да не јадеш ништо што е од млеко, од млечни производи, од месо, од месни производи и од јајца и, како колку имав тогаш 11 или 12 години, не разбирав што зошто го правам, ама решив дека што баба ми ме, ме замолува така нешто го направам, дека ќе го направам. Ја прашам баба, баба, дека баба, добро, зошто зошто постои, зошто го правиме ова? Се сега мене краток одговор дека тоа е за здравје. Ќе ќе пустиме за здравје. Добро. И то, тоа ми го каже да каже понеделник, вторник доаѓа доле веќе овој овој овој постои неколку дена И на денот на значи на Велика сабота, кога се сеќам, еден мој пријател ми нуди колачи. И јас како дете зимам колаче, гризам пола колаче, затоа што воопшто не ми размислувам дека треба, не знам, дека сум го постил дека или дека постам и додека го тоа колаче, <laughs> реално додека тоа пола колаче веќе отиде, прашав да не е ова мрсна. И неговата мајка се сецна и каже, мрсна е, И јас се исплаши, зашто реално не знам што што ќе ме снајде. Се исплаши. значи, викам сега јас сум кажал нешто, дека нешто ќе правам и сега тој голем бог мене не знам што ќе ми направи. За да биде некоја некоја ситуација по по, интересна. неколку неколку часа подоцна со моите пријатели одиме во градски парк, зашто бевме членови во односно доверот, мој беше член во КАК клуб, а ние двете сакавме да се запишеме. И возиме, возиме, возиме низ, низ градски парк, по тие езерца, по тие канали, и одеднашка мене почува да ми се да ми се клати кајакот и се превртува. И се сеќавам како паднем во вода и си викам како го земав тоа колаче, викам еве го Господ се зема, <laughs> ми го, го чамецот, така слика има, ми го преврти чамецот и сега направи, не знам, зло пред Господ и еве како како мене Бог ми враќа. И со тек на време Значи, так, таквата слика за Бог, како ние кој што, што сака да, да биде, да има таков некој однос, искрено ќе кажам, мене не ми беше ич прилежно. Значи, јас се чудев, искрено се чудев на, на луѓе кои што, кои што сака да, не знам, да одат во црква или воопшто да зборат за Господ, зашто искрено имам слика дека тоа е само, тоа е само за луѓе од некои повозрастни генерации, ете, така се собираат во црква, предпоставувам дека тоа има и некоја нека нека што таму се дружат меѓу себе и нека дека тука некаде се, се завршува приказка. Ама сите луѓе искрено што беа за мене, значи по, постари од мене во, во, во, во тоа и во подоцнешно време, сите што ги за како прогресивни, како напредни, врска врскање со сигурност. Ама буквално врска на сигурност. Ја чест си реков еден ден, веројатно кога ќе влезам јас во некои поздрави по години и јас ќе можам да се приклучам можда ми на некоја црква, ако, ако има потреба за такво нешто, ако не ќе си седам и ќе се продолжам со со мојот И едно нешто, значи едно нешто ми се ми се случи во мојот живот, а тоа е тоа е, тоа е мојот прв прв контакт со новиот Значи ние ке нас дома не знам како ќе вас дома, ние ке нас дома имавме имавме Библија, имавме Нов Завет, сеќавам имавме на Библија, едно многу убаво хрватско издание. И внатре на, на две страни имаше детелини со четири листа. И кога прашам зашто оваа Библија значи ја имаме, зашто многу сега, значи што помали години сега книги сега да читам, ја прашав мојата тетка и добро, што е со оваа книга и зашто има на две места оние пресувани <laughs> детели за четири листа, одговорот беше дека оваа книга нас ќе донесе среќа. И ја прашав дали нека почита оваа книга, нас дома ни, ми кажа дека никој не, не ја почита. Дека таа книга има речиси повторно некој магиско действие. Што тоа значи? Ако таа книга се постави кај кристалот на, на, на, на баба ми, и се става детерини или се стави на некој фино место убаво во, во дневна соба, дека таа како магијски предмет ќе ни помогне на сите нас дома да имаме здравје. Што ќе имаме? Ќе, ќе праша, ќе ја добавите одговор. Здравје, среќа, здравје, среќа, здравје, среќа. Се чудам што книга е оваа, која што не мора да читаш и која што само кога стои на некаква полица, нас ти дава здравје и среќа. Значи, искрено, И тоа беше дел од тоа некое иницијално, можеби да, да, да наречам, изложување на, на, на суеверие. Дека таа книга сама по себе некако, не знам, здрачи со нешто, не знам што пренатрешно, ама веројатно и не биле моје добре сигурни дали здрачи, зашто оставили две минути читали исто уште поише среќа да се да се додаде. И тоа беше тоа. И искрено ќе кажам една работа. Кога прв пат почнав да читам е, Библијата, новиот заед поготово, четирите евангели. Значи кога кога зборам за за Новиот Завет сега во овој контекст најмеше зборам за за евангелија. Почнаа да ми зборуваат луѓе за евангелија, почнаа да ми да ми читаат извадоци. Некои луѓе почнаа да ми цитираат некои нешта кои што мене почнаа многу да ми интригира. Затоа што а, почнав да почнав да, да, да разбирам по полека дека дека тој Бог и тој Исус Христос кој што јас сум го створил, создал сам во својата глава, нема, ама речиси иш никаква врска со Исус Христос како што е опишан од очевидците на неговиот живот. Тоа за мене беше неверојатно откритие. Зошто? Јас искрено очекував да ќе најдам на, на, на некој Исус Христос кој што цело време ќе се пазари со луѓето во смисла вие направете ова за мене и јас ќе ви дадам, ќе ви дадам вака нешто на вас. Тој тип зошто? Заради моето претходно искуство. Баба ми вика пости, зошто? За да добиеш по автоматизам здравје и и свеќи. И, и тој автоматизам го убив од барање во Новиот Завет, значи стих по стих. И, и оно што да се случи е, е тотално е, кршење на таа стих. Дека Исус, дека самиот Бог, како што е опишан и во, е, во Новиот Завет, има бил некој врска со, со, со, со тој Бог кој што јас имав во, во мојата глава. И, и, и сакам, од таму ми, ми произлегува ова што сакам да го, да, да, да го споделам со вас во следниве 4 недели. Значи, четири аспекти кои што мене лично ме фасцинираа во Господ Исус. И кои што мене а, ме направија да почнам да го следам Исус пред не за колку веќе години реално не се сеќавам и кои што и кои што до, до, до ден денес мене ме мене ме, ме фасцинира и ми прават а, и, и денес да сакам да го да го следам Исус. Тоа е, тоа е тоа. И денес сакам да сакам да, да ово, ово што, што сакам да го кажам е е, е наречено е, демагоги и, и фактури, заради што? Заради тоа што денес сакам да сакам да ви да ви зборувам за еден за една Исусова карактеристика кој што кој што го вика следното. дека дека Исус за разлика од многу политичари кај нас, за разлика од многу светски политичари, за разлика од оно што е тековен тренд, реално збориме тековен тренд кај нас и во светот, беше спремен да плати цената на неговото верување. Тоа е една фасцинантна работа, која што мислам дека денес е уште пофасцинантна, затоа што живееме во свет во кој што сме охрабрени да да да фаќаме оние скапени патеки и да се исполнуваме нашите лични и често пати себични цели, а, без при тоа да размислиме што тоа значи за не знам поширока седница и која е нашата цена во во во сето тоа. И она што она што мене Христос ме ме фасцинира во однос во однос на ова е следно. Дека Христос е контраинтуитивен. Значи, сето оноа што може би светот го би го очекувал од еден ваков водач, сето оноа што светот би би, би, би го подразбал како како мудро некој размислување, како прагматично размислување, ние Исус го го го наоѓаме во, во еден момент а, на на контраинтуиција. Значи Исус оди наспроти таквите нешта. И Исус можеше, ако сакаме да, да, да потребиме денешен јазик, многу попаметно да одигра и да го одживе него да живе да, да, да искористи одредени нешта, да, да искористи одредени контексти, пријателства, ама он, он, он тоа не го прави. И ја мислам дека, еве, денеска би сакал од, од, од таму да почнам. Зашо станува збор? Значи, Исус, помеѓу другите работи, што мене ме фасцинираше кај Исус е, е следно. Ја пором се вика вака. Значи, вера е за верници. Библија е за библијаши. Ако некој си така, нека не си ако си некој по верата, тој треба да се занимава со вакви работи. Ако си некој по Библијата, тој треба да се занимава со вакви работи. И, и, и, и повторно очекував дека ќе дека ќе најдам на на момент во кој што Исус се Исус доаѓа и, и им се приближува на верниците од своето време и дека со нив не знам се прави некој клубче религиозно и се дружи. И она што беше многу многу чудно е дека во, во тие во групите на на конфронтација. Значи, групи со кои што Исус се конфронтира, ние имаме прва група, се всушност религиозите водачи од, од, од времето на Исус Христос. Многу чуден момент. Значи, за мене беше многу очекувано Исус како, како религиозна личност да, да биде најдобар пријател со религиозните. Ако он верник, со верниците. Не. За жал, многу често тие кои што во тоа време беа задолжени за, за, за, за тоа религиозно водство во, во Израел, нема беа најголемите непријатели на Исус. Втора работа, политичарите, од тоа бе. Значи, за нас би било разбирливо, за мене би било разбирливо и, и јасно, Исус да има добри односи со нив, затоа што тие може да му отворат многу врати, тие се моќни може да му отворат многу врати. Ама и тоа, ама и тоа не го гледа. Имаме уште еден момент кај него, во кој што тој доаѓа во една ситуација, во кој што верувам дека сите ние не само на ниво на вера, туку и на ниво на лична вокација, на, на ниво на лични потвати, се наоѓаме порано или подоцна. Тоа е следно, дека во еден момент ние ќе треба да избереме помеѓу тоа што ние сметаме дека е вистина и ние сметаме дека е визија за нас самите и нешто што може би дури нешто се најблиски смета дека дека е вистина за нас, вокација за нас. И мислам дека во Македонија, особено морам, морам да кажам, во некои други контексти е малку поинаку, ама во Македонија многу често гледаме колизија на овие две нешта. Желби, визии и е, разбирање на, на, на талентите кај, кај луѓе, кај деца во едно семејство, од една страна и од друга страна гледаме голем притисок од, од оно што е, како се вика, непоследно семејство и пошироко семејство. Тоа се многу, тоа, тоа се многу реални работи. И не знам, ако сте како мене, јас често пати во мојот живот имам прилика кога ти кажам сакам некој хоби, прво нешто што ќе ми каже моите не беше е супер баш добро, него ајде што ќе ти тоа седи си дома лабно и и и и, и такви и ред такви слични обесребрувања. Исус зборува во таков една во таков еден контекст и самиот тој се наоѓа во таков контекст. И четврта работа, нешто што исто така за мене до крај кога читав не беше разбирливо, ама почнав да разбирам од, од, од после што тоа навистина значи, Исус, Исус и, и неговиот однос со неговите уште тоа време ученици следбеници кои што кои што кои што не беше однос на на политичар и и, и, и негови следбеници. Значи далеку тоа. Е, ке почнам со со една ситуација која што имаме во едно евангелие. Кога кажам евангелие, мислам на биографија на Исус. Значи тоа не е некаков пак кажам магиски текст или што е Тоа се тие четири четири евангелија, четири биографии и на Исус Јованово Евангелие, втора глава, видите го текстот колку, колку, колку, колку реално ни прикажува Исус како ја платја цената во, во контекстот на, на неговиот интеракција со религиозните водачи. Се, приближу, се приближуваше Пасха јудеска и Исус се искачи во Јерусалим. И ги затаче во храмот оние што продава волови, овци и гулаби, именувачите на пари како седат. И откако направи камшик од врвци, ги избрка од храмот сите, и овците, и воловите, а на, минувач, минувачите им ги растори парите и ги испреврате масите. Значи морам да спомнам веднаш, ова е една драстична сцена, драстична слика. На Исус кој што, кој што, кој што доаѓа во еврејскиот храм во, во тоа време, затекнува една состојба и почнува директно да се спротиставува на на на таквата да состојба. Та им рече на оние што продаваат дулови. Но, носите го тоа од овде и од домот на мојот отец, немојте да правите дом за трговија. Значи, да појаснам од каде волку животни во, во храмот, од каде волку овие менувачи на пари. Значи, овие се, овие се, овие се жртви кои што, овие се животни кои што се предвидени за жртви според тој системски според тој еврејски систем на жртвување и таквите жртви беа купувани пред храмот. Исус ја гледа таа пракса, гледа некој што разменуваат пари, вече значи, реално во тоа време минувачници, и им вика, стоп, ова нешто не може да продолжи на ваков начин. И е, она што е главната, главното нешто кој што Исус им кажува е, е и од домот на мојот отец немојте да правите дом за тргови. Значи тоа се тоа се тоа се Исусови зборови, што да се разбереме, него доведува до директна опасност. Ама тој е спремен да влезе во опасност и тој е спремен да да да, да, да, да изчекува внатре во опасноста заради едно нешто. Заради еден, клучен клучен момент на кој што Исус цело време инсистира. Тоа е следно Дека тој секогаш ќе влегува во конфликти со луѓе, не на лично ниво, не не знам на, на ниво на некои ситници, ама особено и само во еден случај. Кога тој ќе види дека живиот Бог, дека дека дека Бог како таков е всушност погрешно престанат од одредени групации. И сите овие што што беа околу тој храм и кои што продава и купува, носеа животни и ги продава, имаме записи некои за со 50% зголемена цена, со, со дупло зголемена цена, а, значи е на класична трговија, од Исус беа видени како како луѓе кои што всушност го а, градат бариера околу тоа кој што околу, околу а, разбирањето, бизниското разбирање на тоа кој е Бог. Еве што мислам по тоа. Кога некој човек во тоа време ќе дојдеше од било каде и ќе влезеше во храм и ќе сакаше да да да принесе жртва, било каква жртва. Тој ќе ќе сватеше дека прво таа жртва мора да ја купи и дека таа жртва ќе мора да размери пари и да ја купи и веројатно како ќе нас гужва и буткање и, и кој ќе купи каква жртва и кој кој кој кој жртва ќе ќе купи и таа жртва се принесува. И реално човек кој што е кој што е од надвор ќе имаше една слика за Бог, Бог кој што всушност ги оценува луѓето, дека тие мора да мора да купат жртва и, и, мора да разберат пари за да имаат реален однос со него. Исус вика вака. Не можеме да го правите и од мојот и од домот на мојот отец не може да правите место за трговија. Заради тоа што слушате ме добро. Бог не е оној кој што сака нас нешто да ни земе, туку Бог е оној кој што дарува, Бог е оној кој што сака нас да нешто да кој што сака да ни даде. И кога тој, кога Исус види дека тој тој тоа е клучна Божја карактеристика, тотално погрешно се представува и се извртува пред пред обичниот народ, тој каже, знаете што? Тргајте ги овие животни, тргајте во се што се што сте исподарили. Тргнете се вие кои што реално цицате и сте се е, е, закачиле на оваа религија само за да имате финансиски интерес. И ово што сега го прочитаме, овој текст, читате ги, читате го Новиот Завет. Ако некој од вас сака, да спомнам само кратко, ако некој од вас сака, можеме да му набавиме нов завет, значи можеме да, да, да му да да возможиме нов завет. како дел од овие од овие наши дружини. Читате го Новиот Завет и ги видите дека овие Исусови забелешки, овие Исусови забелешки, еден ден Исус ќе го однесат на, на тоа Зашто во тие клучни моменти, овие религиозни водачи, на, на, на кои што бизнисот им беше е, во опасност, се сврте и кажа, тој зборуваше против храмот и тој дига бунтови и се измисли рекуп други работи само за ов, оваа религиозна бизнис шема да може да обстане и да може да да, да, да биде во функција. Зошто мене ово ме фасинира најстрано ви кажу? Затоа што Исус можеше да го земе, како што ние често пати овде да во Македонија си го взимаме, да си го, да, можеше да си го земе лесниот пат. Да се спријатели со овие религиозни водачи, да може и он да пласира некој животно таму, да му дадат они простор кога, кога, кога има нели, некакви празници, имам да каже збор два, едноставно да влезе во една религиозна бизнес шема која што таму веќе функционираше со, со декади и со, и, и со векови. И Исус одбира тоа да не го направи, заради тоа што е спремен да плати цена. Спремен да плати цена. И тоа беше од тогаш, па понатаму тоа беше цело време односот на Исус. Секој што ти видеше дека овие религиозни водачи не искривуваат сликата за Бог, се обидува да да профитираат на, на, на религијата и се обидуваат едноставно народ да му, да му предизвикат едно погрешно разбирање на Бог, тој имаше конфронтација. Конфронтација. Затоа што поетот на Исус беше следен. Бог е оној кој што сака, Бог е љубов и Бог е оној кој што дава. И ако вие создавате структури, им делеше на водачот од негово време, кој што преку што само вие се богатите и преку што вие држите религиозен монопол, тогаш реално Јас ќе морам да ви укажам јавно на вашите погрешни концепти на она што Бог едноставно не иска да ви даде. И она што она што Бог не е. Од таму го имаме Исус со политичките структури. Тоа е за мене многу фасцинатен момент. И фасцинатен момент е заради тоа што низ за жал ќе кажам низ христијанската историја се до ден денес. Во сите они главни прояви на христијанство ние имаме некакви флетови помеѓу христијанството киде водачи и, и христијаните и политичари, затоа што веројатно некојаш да ги ближуваат едни со други, не сближуваат едни со други. Го имаме тука, имаме во во Новиот Зајат една историска личност од, од, од времето на на Исус, Ирод, кој што за кој што знаеме дека бил целосно бескрупулозен, значи тотално бескрупулозен човек, кој што реално никош и не проявил интерес за религијата, не проявил интерес за ништо друго освен освен за едно нешто како главен во една одредена област во, во Палестина во тоа време. А, ние го имаме Ирод кој што организира само некои забави и, и, и, и, и веројатно пијанки и не, еден таков живот на джетсе во тоа време, што можел да биде тој тој е, живот на на джетсе. И оно што, оно што еден клучен момент што мене лично повторно ми, ми укажа на тоа кој е Исус и следното се наоѓа во, во, во, во едно друго Евангелие, Лука, значи Евангелие според Лука, 23 глава, каде што текстот вели, го вели следно. Ирод, кога го пита Исус, се зарадува многу. Тоа да ви само контекст, ова е Исус, кој што е веќе заробен и кој што е веќе на патот кон Голгота, значи на патот да биде екзекутиран. Тоа е тој Исус. И во тој момент се, <laughs> се случува еден судски пинг-понг. Кој ќе го суди Исус? Дали римската власт или некој триаголник во, во тие неколку дена. И, и во таа ситуација, вака вели, овој текст вака вели сведоштото за животот на Исус. Ирод, кога го виде Исус, се зарадува многу, бидејќи имаше одамна желба да го види. Зашто беше слушал многу за него, па се надеваше дека ќе види некое чудо направено од него. Значи, еве го Ирод, кој што се вика, еве во Исус, ја најдов уште една мечка кој што ќе кој што ќе донесе мене мене дома на моја забава ќе увикнеме Исус, ќе викне мојме гости, и веројатно некој клучен момент ќе му кажам Исусе, ајде бе некој од да твој, нели слушаме еден лекција можувал си правил многу чуда, и со тоа ќе ги импресионира моите гости како сум јас слушнас, нели, битен во во оваа држава, во, во оваа земја, и во исто време ти ќе имаш самиот можност еве да се покажеш во едно поинако свет. И му поставуваше многу прашања, што е за мене симптоматично. Предпоставувам дека дека ова се прашање од еден поинаков тип Но вели Исус, но тој ништо не му одговори. Видете, тука Исус се, се случува со еден реален мотник, мотник кој што е политички мотник и мотник кој што е во исто време а, бизнес мотник. Богат човек, веројатно најбогатиот човек во времето на Исус во, во, во таа област. И со, и со овие луѓе, со овие луѓе има има еден проблем, а тој проблем е повторно на друго место адресиран во, во Новиот Завет, има едно предупредување од светиот апостол Павле кој што вака вели. А вие вика богатите, Внимавајте да не станете арогантни. А вие богатите внимавајте да не станете арогантни. Многу битен, многу битен момент, многу многу битно е, укажување на Павле. И тоа од Павле зборува за христијани кои што се кои што се богати. Зошто? Еве еве еве зошто богатство и арогантност? Зошто сакам овие два концепта да ги донесам заедно за да разбереме што се случува помеѓу Ирод и Исус. Големото искушение на, на, на богатството и на акумулацијата на богатството во, некој во нечи живот, во некој во некој семејство води до нешто кој што ја верувам дека на еден или на друг начин сме го Кога човек станува богат, кога наш може би некој познат роден или кој да е некој што може би подалечно го знае, станува богат, често пати тој подразбира дека заради акумулираното богатство неговите, неговата компетентност во било која друга сфера расте паралелно. И имате луѓе што да кажеме условно направиле пари во животот или или не знам се, еве реално финансиски спортирале и, и, и, се, и се збогатиле и многу често кога сте прилика да бидете со, со маса на маса со такви луѓе, знам дека сте биле сте дека прилика, тие речи си да нема некоја тема што ќе се почне на таа маса, а тие да не сакаат да го имаат последна збор. И подразбирањето е всушност следно дека тие што што направиле многу пари, се разбира по автоматизам, во музика, во спорт, во водење домакинство, во сите можни сфери на животот, тргнувајќи од само еден момент, а тоа е следното. Имаат повеќе пари од други. И често пати логиката во оваквите случаи е а, другите да бидат толку паметни како мене, ќе има и тие толку пари како мене. И затоа јас веројатно една маса ќе можам да им, да им кажувам на сите и ќе се почне тема за музика и ви ќе каже знаеш што? Јас ќе ви кажам што е најдобра музика. Зошто? Затоа што имам подобра кола од вас. Ќе се отиде некоја друга тема, не знам, нека биде тоа, нека политички извидување во светот, ја ќе ви кажам што се случува во светот, зашто имам поголем колон. Значи, тоа е цело време една тиста работа. И Исус се донесе до еден ваков контекст, еден човек кој што е баха, богаташ. Библијата инсистира на едно нешто. Не, не е против богатството, инсистира на тоа дека богатството не смее да го дефинира човекот и никогаш да не помислиме дека, дека сме богати или сиромашни, дека богатството суштински го, го, го, го дефинира човековото достоинство. Тоа, тоа е најбитен момент. Значи имаш и сусреќа луѓе што се многу богати и, и, и о, ова понизност која се види има задржано, имам започнат луѓе што не се баш многу богати, ама што мислат дека цел свет заради нив постои и дека веројатно ќе застане, ќе застане светот кога кога, кога нив ги нема. И ете го Исус кога таков бахат богаташ доаѓа и вика овој богаташ слушнал за него и слушнал дека прави чуда и еве сега тука ќе има некаква веројатно забава и само ќе го ќе го тера Исус да да да врши чуда и преку тоа повторно богаташов овој Ирод, овој политичар Ирод, да може да да се капитализира и да каже колку е всушност познат и битен. И имаме ние момент во кој што Исус едноставно не му одговара Не му одговара. И со тоа повторно за мене суштински и затоа ова вечер зборувам за демагогија и за и за фактури. Не сега да биде демагог, не сега како што ние често пати правиме да му се прави пријател на овој Ирод и да му вика, абе знаеш што е мене ми малце тешко во моментов, и, и, да, и да му ласка непотребно, да, да, да зборува работи кои што едноставно не се вистина на Ирод, туку одлучува преку дистанцирање да покаже став кон Ирод и да не се вклучи во игрите и во шемите кои што Ирод сака на, на, на, на него да му ги навести. Ајде да биде искрен денеска. Денеска денеска во во во, во, во, во наше време во, во Македонија и надвор Македонија Сум имал прилика да видам кога некој познат е дојде, да нали, политичен или по поимотен човек, по-богат човек, ќе веќе сите се притресува. Да не некој па барат роднини, шести братучини да за да кажат ете дека јас сум близок со тој и со тој, затоа што е многу важно и ние да се спојни на некој начин со некаков не знам, реноме или со некаква сила која што одреден човек има. И знаете што, ако Исус беше како нас, ако Исус беше како нас, тој ќе знаеше оваа ситуација да капитализира. Тој може да, да, да капитализира И оно што го гледаме Исус е дека Исус повторно плаќа цена. Значи, дури по цена, во тој момент, дури по цена да биде да отиде на крст и да биде екзекутиран. Ако ако некој се прашува каква е таа екзекуција на крстот, ви препорачувам да го погледнете филмот Страдание од Гипсон. Ама и, ама и треба, како да кажам, треба човек да биде спремен за тие сцени што многу Гибсон наставно ни да ги прикажа. Колку што се многу реално. Едно големо мачење е пред Исус на веќе неколку дена, а тој одбива одбива да се да, да се да се соедини со оние што реално од друга страна е, е оние кои што бумнетуваше еврејскиот народ. Трета работа. Трета работа што сакам да, да, да спомнам е всушност Исус, Исусовиот однос кон семејството. И, и понекогаш мислам дека ќе бидеме изненадени од тоа а, како Исус се однесува кон неговото семејство. Заради тоа што тој се однесува со неговото семејство на неочекувано неочекувано, дефинитивно неочекувано и тоа што го дава како како поука всушност е, е поука која што е, за нас може би на прва нема да биде најразделива, мај ќе кажам едно нешто. Без ова што сега ќе прочитам од Исус, без ова да биде дел од од од Исусовата порака за, за нас, ние денес немаше да имаме демократија. Значи ние, ние немаше да знаеме што што е демократија. Еве што вика Исус Ако некој дојде кај мене, со други зборови, ако некој почне да биде убеден во, во ова што јас го верувам, во, во нешто кој што јас би ги открио, во, во Богот кој што, кој што јас сакам да ви го делотворам. Ако некој дојде кај мене, ако, ако некој сака да биде дел од ова што Бог го прави преку мене, и го намрази татка си мајка си, жена си и децата своји, браќата и сестрите, па дури и душата своја, тој не може да биде мој ученик. Што е ова сега? Исус нас, нас научи да ги мразиме родителите и да бидеме бунтовни или не знам да кога ни даде ги задачи да ги да ги одбиваме, ни подразум. Исус тука дава нешто кое што според мене мене лично ми значи кога прв го, го и може би ова е еден од, од најформативните Исусови ставови и од, од најформативните Исусови текстови кои што јас лично ги имам доживеа. Во Еве еве еве што Исус прво вика, па после ќе се навратиме на на, на моето лично лично искуство. Чисто тука вака Ако ако вие тврдите дека дека дека дека имате вера и дека се придружувате на што Бог го прави во мен. Или од денешен аспект ако ако, ако, ако тргнем, ако вие верите дека сте христијани и, и, и дека дека тоа што јас ви го зборувам, дека тоа што ви е открино на вас во, во Библијата е на вистина нешто што е срж на вашиот живот. Тогаш и, и таквото нешто го, го, го препознате како вистина. Тогаш вие секаква друга вистина ќе сметате за за второстепена Без разлика дали доаѓа од тато, од мама, брат, сестра, деца, пријатели, дури што вика тука најинтересно, и така завршува од вас сами. Значи, дури кога не им одговара оваа вистина кој што вие сте открили на вашите родители, на вашите деца, на дури на вас сами, а, а, а, ако не дојде до таков момент, тогаш вие многу тешко ќе можете да, да, да разберете каква е силата и каква е виталноста и каква е трансформативната мод на царството во кој што јас вас повикувам. Клучен момент вклучено. Овој стиг го читав, кога имав може би 15 години, 4 15-16 години и си викав како е ова возможно? Како, како ова да се живее, како ова да, да биде дел од мојот живот? И се случи со една, со реална дилема, за која што Исус зборува де факто во овој текст. Дали ќе одам со тоа што веќе го препознавам, го, го доживувам како вистина, или пак ќе можам да или пак тоа ќе оставам некако под черга и ќе цитирам како, како што сака. Денес ме прочитате една многу интересна не, мисла од еден многу голем теолог, и што вика вака, а, ние, ние најчесто не се откажуваме од Бог во смисло да јас откажувам од Бог, туку ние, ние најчесто тоа што го правиме е Бог си го правиме наш помагаш во исполнувањето на нашите лични цели и амбиции. Тоа е тоа. И ете, ете во тој момент во кој што таквото нешто може многу реално во нашиот живот да се судри со она на кој што нас Бог не повикува, не само по себе, туку многу често начинот и методот на кој што ние такво нешто сакаме да го постигнеме во нашиот живот. И јас бев, пак ќе ви кажам, 16 години, не постои поформативно нешто од моментот во кој што јас на моето семејство, на моите пријатели, на моите родини, на моите најблиски кажа едно нешто. Јас сум поразвен во христијанин, во христијанско семејство, ама јас од денес вчера, од кога да тоа беше во, во тие 97-90 години, јас сакам да ви кажам дека јас сум денес сериозен во однос на моето следење на Исус Христос. И оно што го доживеа, оно што го доживеа тогаш беше беа реални и големи притисоци. И од моето најблиско семејство, и од поштрепиот клуб на, на и од моите најблиски пријатели. И се исправив пред една дилема дали дали да продолжам со со течењето како што животот мене ме води и да не и да не и да не го како да бранувам многу езерото или да останам реално со она што го верувам. И знаев една работа дека многу често заради притисок од други луѓе знаев да застанам на страна на нешто за кое што знаев дека не е вистина и знаев дека не е праведно и знаев дека не треба да биде поддржано. Ама тој пусти страх и тој пусти притисок од луѓето околу мене, знаев во некој може би најобични ситуации да бидам на страната на невистината, на неправдата и на оно што значи а, бегање од било каква одговорност во еден, во еден јавен список. И обише прв момент во кој што ја сватив дека, дека со вистината Исус не повикува на едно нешто. Ова ние ќе осознаеме вистината. Ова ние ќе ќе ќе ќе почнеме да разбираме. Не да цела вистина да разбираме. Ама ако ќе почнеме малку да разбираме од, од вистината. Ние да да, да смогнеме храброст да следиме чекор по чекор каде таа да, вистина нас нас те води. И тоа е момент во кој што Исус вистина да Евангелија дури ке се дистанцира од своето најблиско семејство, кога неговата мајка и неговите браќа и сестри ќе дојдат до него и него ќе каже: "Е, браќа и сестри ти дојде, мајка ти дојде", во смисол, ајде сега ти не знам, напушти го твоето поучување или што да е да и он вика, знаете, кој мојата вика мајка, знаете, моето семејство. Тие што го слушаат о, ово што го зборувам, и го живеат. Тие се моите, моите мајка и, и, и моето, моето најблиско семејство. Мое искуство, не мора да се согласим, ова затоа и го замислам како вака, како наш разговор едни со други. Мој искуство е дека дека дека многу често во овој наш контекст во Македонија ние немаме став кога и, и, и многу сме слаби да да одржиме став за било кој прашање кога кога ќе доживеме малку притисок од нешто што И знам за, за мои пријатели, значи знам за мои блиски пријатели, машки и, и, и, и жени, девојки, значи кои што кои што од, од, од такви некои стеги, семени стеги, не, не, не следат вистина, не само вистина во смисло на вера, туку вистина во смисло на, на своја вокација. И знам еден куп примери во кои што а, вокации биле смачкани и биле ставени а, доле некаде, само заради тоа што таткото кажал Нема ти што да правиш со ти и со ти. Толку. И го гледаш тој кој што бил ентузијаст за одредена работа, може тоа да е тоа музика или метод, или може би е тоа, не знам, информатика или што да а, да е, да, да дојде во ситуација, па знаеш што, разговарав со татко ми и сватив дека татко ми беше го право, дека јас со тоа немам никакви идни. И веќе знаеш дека некој реално се свиткало опашката и дека а, а, ако не се ослободи ќе остатокот на својот живот ќе го, ќе проведе во некои такви стеги кои што, кои што, кои што се те, тешки за живење. И затоа Исус го имаме, кој што е спремен да плати цена, дури таква цена, да биде дистанциран за момент од неговото семејство, за да може тоа во што верува, а неговото верување беше дека дека во него Бог се открива на, на светот, таквото нешто мора да биде до крај спроведено. И уште едно нешто ќе ви, ќе ви спомнам, повторно еден чуден момент во Исус, чуден, мислам дека ниден политичар во светот не би го направил. Се наоѓа во Евангелие, кој што кажа биографијата на Исус според Јован, во шеста глава, многу чуден момент, во кој што имаме едно Исусово чудо, кога тој умножува леп и храни многу, многу Многу Ги пресретнува нивните физички потреби. Ова се луѓе што го стедат неколку дена, гладни се, тој умножува леп. И овие луѓе даваат брилјантна идеја. Вика вака, сега ние ќе си го поставиме Исус за цар, затоа што Исус цар, ќе си имаме бесплатен леп, и ќе си имаме бесплатна храна и ќе биде се добро. Но ме пустеки како повторно во 90 те не знам, имаше такви манифестации, а, не знам, 5000 хамбургери на, на площадка, цело Скопје рипаше тоа, ајде, сите имат супер ден, значи супер што имаме хамбургери, не знам. Иисус Исус така го доживуваат и веднаш така През база на тоа да му дадат политичка нека, нека конотација. И, и титул. И кога Исус им зборува за тоа дека тој не е дојден да биде правенствено леп, уште физички леп, туку им зборува за тоа дека е дојден како леб од небото, користим на метафора за себе. Леб кој што ќе ги кој што ќе ќе исполни човек во глад. А тоа е глад за цел во живот и глад за исполнување. Кога тоа почнува да го зборува, еве што вика текстот од тоа време, од пошто Исус да зборува за себе како за леп кој што ја ја задоволува таа суштинска човекова глад кој што не евреј на секој нас ја, ја има. Од тоа почна да зборува. И кога овие сватија дека нема више да има левови физички, дека жителот лукс престанал да работи. Вика 6 глава 66 стих, од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа дека со него. Значи имаме неколку луѓе кои што се радуваат леп, леп, леп, знаеме за новинското, леп игри, лепи игри, само да има лепи игри, тоа беше у Рим најбитно да малце да има дене нешто стомак и да има да има шоу како како и денес, Не да има нешто фрижидер и да има нешто телевизија. И не мора ништо повеќе да има. Тоа е путството да на нашиот живот. И после пак нешто не гребте на друга глад и, и, и не разбираме зашто фриждеров и може би шоу и некој телевизор тоа не може до да, да го исполни. И во таков еден момент вика во тоа време мнозино неговите ученици се повлекува и не одеа веќе со него. Ја се би очекувал од еден верски водач да им каже луѓе, ако треба и леп ќе ви направам. Каков леп сакате? белни, полубел, црн, интегрален, значи каков сакате леп ќе ви направам, само да бидете со мене и само ја да можам да имам што е можда повеќе ученици. Ама Исус во стих, во стигнот стих бели вака. Тогаш Исус им рече на 12-те минат, на, на, на 12-те минат. Да не сакате веќе вие да се одите. Ја го читам овој текст и во Исус, Исусе, вака нема да беш популарен. Значи. Вака нема далеку да стигнеш. Вака тишко ќе го спостави Царство Божје. Значи, ја не знам ти како мислиш што мислиш, ама се ти наместо да направиш некој леп, не можеш ти пак многу леп да направиш. Ако некој македонци биле околу него, не имаме ние тие полувистини што ги вика. Не можеш ти за сите баш леп да направиш. Напред 100-200 лева, нека земат некои, ќе поделат, ќе скршат едни со други и Не мора да ги пркаш луѓето, па гледај дошто тука да слушаат се, а ти можеш да правиш така. Те видов дека можеш да прешле. Така. И ја би очекувал дека ќе се срти до да неговите до да сите и, и тоа ќе го направи и дека уште повеќе овие негови најблиски ученици ќе ќе ги ќе ги повика во во оваа ситуација. Тоа им рече Исус на 12 минат, значи на најблиските ми. Да не сакате вие да си одите. чекате нечи човек, ако мислите дека јас сум тука за да правам шоу, ако мислите дека јас тука сум за да за да за да бидам цар и да и да и да видам по ваш кејф, ако тоа ваша слика за мене, одете се. Симон Петар му одговори му рече: Господи, кај ќе одиме? Ти имаш зборови на вечен живот. Само ти имаш зборови на вечен живот. имаше едно првите препознавање на величеници дека Исус има во себе на живот и дека е живот и дека во него едно многу една многу подлабока човечка брат ќе биде задоволен. Јас јас би брзо ве, ве водев низ овие неколку неколку стихови, овие неколку сушто записи за Исусовиот живот. А сега да ви кажам дека дека дека мене ова ме фасцинира. Што знам една работа Јас не познавам човек кој што јас му се оситам лично. Човек кој што не бил спремен да плати цена за својот повик, за својата визија. Не познавам човек. Да тргнеме многу порано, Свети Кирил и Методи. Се словенските просветите. Кирил и Методи може да си имаат убав и лагоден константинополски живот, никаква допирна точка со словените, никаква, никаква допирна точка со со, со хазарите, значи, може едноставно да бидат бирократи некакви, да се седат во нија канцеларија, да им се вари кафе, чај, што и да требало и да си останат во некаква зона на комфорт. И тие како стебеници Исусови одлучуваат тоа да го тргнат на страна и следеки го Исус да платат своја цена за денес милиони луѓе во светот да можат да имаат познавање и да можат да имаат да, да можеме да имаме Библија први беа. Први беа во, во, во Европа, први беа во светот, кој што кажа едно нешто. Зашто и тогаш и во христијанство се развија такви религиозни структури кои што сака само да цицат од народот и кои што сака само профит. И Килен дојде кажа следно. Ние почитуваме дека почитуваме дека новиот заед Библијата може и треба да биде напишана и да, и да биде говорена само на не знам на грчки, на лат, на еврејски, на латински, ама ние веруваме дека треба на старословенски. И од човечка гледна точка, и Свети Кирил и Методи беа промашени. Зашто? Толку Свети Кирил, филозоф, тој е неговиот епитет, че е таков врвен ум на, на своето време, веќе се да умираат релативно млади и, и истоштени од нивните мисии и од тие борби со луѓе кои што викаа вака. Ако не е на овие три јазика светото писмо, тогаш тоа светото писмо не може да биде поинаку читано, не може да биде поинаку проповедано. Можам да зборам и за некои современи примери. Ван Гог. Тоа е фасцинантна слика. Винсент Ван Гог. Кога прв пат видов во живо дело од, од Ван Гог, се стаписам. Не, за, не, не ви го кажам сега за да ви кажам некакви, не знам, фами, ама се сеќам кога прв пат видов беше долго во Будипешта негов оригинал, ќе сватив, ќе на силината на неговото метичка визија. Ама ние понекогаш забораваме дека Ван Гог некои уметници пред него припаѓаме на, на една генерација кој што сакаше да воведе една нова ликовна естетика. Ликовна естетика кој што во ниеден случај не беше прифатена од ликовните академии на нивото време. И не знам дали се знае, ама тие што се пред Ван Гог, тие така наречени импресионисти, или кои што знаат предметност, тоа се дали е тоа Едгар Дега, дали е тоа Клод Моне, Едуар Мане, една, една цела палета на уметници тие не смеа да изложуваат своји слики, своји дела по официјални галерии. И тие, дури и кога учествуваа на конкурсите кои што беа организирани од страна на, на таа академија, Лекол де Пюар, значи тоа е училиштето за уба, уба уметност во, во Париз, тие беа одбивани година за година и тие си измислија еден, еден свој контекст, а тоа беше така наречено да салон на одбиените уметници ти што се одбиени и што се одбивани секоја година, а имаат жела своето дело, својата уметност да, да, да споделат со пошироката јавност, ти си направи еден посебен салон. Ама ти мисле дека се спасиш со тој посебен салон, не се спаси. Ти мора често пати да ги бесат своите слики на висина од 4-5 метра, затоа што постојано луѓе кои што доаѓа и е, постојано луѓе кои што кои што кои што, кои што и кои што им ги на нивните дела. Тие дела што денеска вредат по 20, 50, 100 милиони евра, тие дела беа иницијално плукани. И еден од тие кои што дури од таките кругови беше гледан со, со недоверба, со некој, како рече си, чудак, човек кој што имаше исклучителна можност за поистоветување со луѓето на маргини. Винсент Ван Го, дури и тој веројатно мораше да се и од тие кругови да, да, да отиде таму некаде на југот на Франција во Оуар и да и да развие една една фрапантна уметничка визија еден со, сосема нов уметнички израз, кој што не беше разбран во неговото време, и повторно да плати цената на таквиот израз. Тој на крајот, кога, кога веќе оди накај тој санаториум, накај таа болница за лица со кои има, е фасцинатен момент што тој и што самиот чувствува, тоа да го знаете, тој, тој чувствува кога, кога неговото психичко здравје попушта. Тоа е еден, еден момент на будност во неговиот живот и еден момент во кој што, кој што тој тој сами може може да каже мене ми е потребна лекарска помош. Е, на, на едно од тие негови патувања сила со колска кола застанува го прашуваат каде оди тој вели ја одам таму и таму ја пари нема да ви да, да ви дам. Единствено нешто што може да ви е да цртеш како знак на благодарност. И ништо повеќе. И умира во, во, во крај на беда многу од нив умира во крај на бед. И умираат плакајќи цената на својата визија, цената на оно што тие сметаа дека е на крај на да причата една уметничка визија, една сликарска визија, која што треба да биде да биде да биде спроведена. Лесно е денеска. Не знам, Сони од од Јапонија гигантот или банка ова или она купиле дело од од Ван Гог и понекогаш што ме подсетува дека ние како да уживаме во некој се семачи, за ние потоа да ги глорифицираме, кога тие да не се го уживите. Последните стиги на Бангок погледнете ги и ги видите со каква со каква тешка психолошка обоеност. Каква тешка психолошка обоеност э, има до себе. На да нив ви зборувам за некои други луѓе кои што кои што реално во својот живот плаќале цени, плаќале цена за своите богатства. Една од тие кои што ќе спомнеме следната среда и, и дефинитивно ќе спомнеме е всушност мајка Тереза има прилика за време на моите подипломски студии во Ванкувер да а, извршам едно истражување за Мајка Тереза. Ме прашува зошто зошто сакаш да пишеш за Мајка Тереза? Мојот метод беше љубопитен. Кажа сакам да пишам за Мајка Тереза што доаѓам од градот на Мајка Тереза во Скопје. И ќе кажам едно нешто. Не постои по познат скопјанец од Мајка Тереза во Црсев. Значи не можеме да, да мислиме дека се не знам кои да се други познати, таа е таа луѓе да ме изненадени ми дозволи и ќе спомнам за една жена која што тука потекнува од 200 метри од Жена која што почувствува благо повик Божи и во име на тој повик отиде прво во Зирска и понатаму отиде во, во, во Индија, во една сиромашта, во една за зафрлена Индија и таму доби еден, еден повик Божи да се грижи за оние што се не само на маргините, туку на маргините на маргините. И денес ќе ви кажа нешто. Кога јас гледам во Исус и кога гледам во Исус некој што, кој што сака да плати цена за неговото верување. За верувањето дека, дека, дека Бог е погрешно представен и дека, и дека Бог во него самиот стапува на историска сцена и го прави тоа што го прави, ги плаќа ги неволите на светот. Кога тој тоа не ни го кажува како некаква религиозна теорија, туку, туку го запечатува со неговата смрт на крст, јас сум спремен да кажам, да кажам следно, е може би не те разбирам целосно, има сигурно работи кои што не ми се најасни. Ама јас сакам да, да те слушам. Јас би ве повикал од од преостанени три среди, да дојдеме вака повторно заедно и да слушнеме што очевиците на Исусовиот живот имаат да ни кажат и на што тие нас не укажуваат кога тие велат дека тој Исус Христос кој што живееше како ние време, е всушност оној Бог и Господ кој што се кој што, се, се, се настанува. Еве сега да ви заблагодарам за вашето внимание, сакам кратко само да останам, просто може би за некои прашања. И понатаму можеме да се дружиме, ќе имаме време за дружење долу, имаме не знам, сокови, кафе, чај. Времево си уште е, е фино за, за да можеме да се, да се дружиме. Ви благодарам на, на вниманието, може да се прашаме да положиме. Ако има. што дали тој беше првиот иницијален женот мрзец, или реално, може би, станува збор за нешто друго, да да напојнато сведоштво за самиот однос на Исус во женскиот пол и кон, кон Исус само за тоа, на, на, на Божиот, на Божиот гледање на, на, на жената. Ни благодарам да шенеш.